านยณะจารย์พระวิปัสสนาจารย์ซึ่งรวมทั้งพระ นิสิตฝ่ายบัณฑิตทุกรูป ในที่ประชุมนี้นี้มีท่านรองคณะบดี คณะพุทธศาสตร์เป็นต้นเป็นประธานญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะ ผู้บริหารคณาจารย์ ฝ่ายครือข่าแงในิธิฝ่ายครือข่าทุกท่าน ได้ฟังการรายงานของท่านรองคณะบดีแล้วก็รู้สึกดีใจ ที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติ กรรมฐานร่วมกัน โดยที่หลักสูตรในการเรียนการสอนกำหนดให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ที่ว่าดีใจก็คือ ในฝ่ายผู้กำหนดหลักสูตรได้บรรจุวิชากรรมฐานให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ในฝ่ายผู้จัดการเรียนการสอนก็ให้ความสำคัญ คือถ้าใครไม่ปฏิบัติ ก็ไม่จบปริญญา และก็ทำกันอย่างเข้มแข็งจริงจังไม่ใช่ขอไปที ทุกคณะ ทุกชั้นปริญญาทำเหมือนกันหมด โดยเฉพาะในส่วนกลางขณะนี้ทุกคณะก็แยกกันปฏิบัติ คณะพุทธศาสตร์ปฏิบัติ ที่นี่ พุทธมณฑลส่วนคณะอื่นก็ปฏิบัติตามสถานที่ที่กำหนด เรียกว่า เป็นโอกาสดีสำหรับผู้บริหารครูบาอาจารย์จะได้ ถือโอกาสชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองด้วย เพราะว่ากรรมฐานนั้นทำให้เกิดพลัง เป็นการพัฒนาจิตใจทั้ง นิสิตทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้บริหารเมื่อเราทำกิจกรรมในรอบปีหนึ่งหนึ่ง ทั้งในเรื่องของการเรียน การสอนการบริหารมันจะมีสิ่งที่เป็นเรื่อง ที่เป็นอนิถารมเข้ามา จิตใจเราอาจจะขุ่นมัว มีสนิมในใจ การได้ชาล้าง จิตใจในรอบปีเนี่ยทำให้ เราพร้อมมีที่จะทำหน้าที่ต่อไป หน้าที่ของใครก็ของคนนั้น หน้าที่ของนิสิตก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือการสอน สอนเพื่อให้ผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเป้าหมายของบัณฑิตในประเทศไทย คือให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขมันเริ่มจากใจเรา เราดีก็เพราะใจเราดี เราเก่งก็เพราะใจเราทำหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อเราได้ทำหน้าที่ดี ชีวีก็มีความสุขฉะนั้นการเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุข ขาดการพัฒนาจิตใจไม่ได้ ให้ถือว่า ในส่วนของผู้เป็นครูบาอาจารย์ มาปฏิบัติกรรมฐานก็ชาร์จพลังงานให้ตัว ในส่วนของนิสิตก็เป็นการรับมีดทางปัญญาเราอยากจะเรียนเก่ง ต้องฝึกจิต มีดมันถึงจะคมตัดปัญหาแก้ปัญหาได้ ถ้า เปรียบ ปัญญาเหมือนมีด ปัญหาเหมือนปมเชือกที่เราจะต้องตัดความคมของมีด เป็นปัญญา พลังที่กดลงไป คือสมาธิ การเล็งให้ตรงจุดเป็นสีฟันให้ถูกจุด ไม่สเปกสปะมีระเบียบวินัย ตอนนี้เรามีหน้าที่เรียน มีระเบียบวินัยในตัวเองในเรื่องการเรียน ระดมไปตรงนั้น จัดตารางเวลาชีวิตให้ความสำคัญกับการศึกษาเราเรียนนี่เป็นศีลในขณะที่เราเพ่งพินิษในวิชาที่อาจารย์สอนหรือบรรยาย ด้วยรวมแสง เหมือนกับแสงอาทิตย์เนี่ยเรามารวมพลังให้มันอยู่ที่เดียวกัน ปักจิตลงไปให้แน่วแน่นี่คือพลังสมาธิ ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแก้ปัญหา นั่นคือคมมีดทำอย่างนี้ไม่ว่าจะในการเรียนหรือการทำงาน จะประสบความสำเร็จ อย่างดี ในการตัดกิเลสก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญา ในการแก้ปัญหา ในการเรียนในการทำงานก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญา ขณะที่เรามานั่งรวมกันอยู่ที่นี่ มีระเบียบวินัยขณะนี้ที่ท่านั่งสงบเป็นศีลจิตของท่านตามเรื่องที่ผมพูดบรรยาย เลือดเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยเป็นเอกัคตา คือสมาธิ คิดเรื่องเดียวแน่วแน่แล้วกระแสจิตที่ตาม วิตกวิจารคือคิดคลอเคลียอยู่กับเรื่องที่พูดทำให้เกิดปัญญา ฉะนั้นพระวิปัสสนาจารย์เมื่อท่านมาบรรยายให้เราฟังหรือมีวิทยากรมาพูดมาบรรยาย มันก็คือการพาจิตของท่านให้เข้าตามกระแส กระแสของโยนิโสมนสิกา การคิดที่ถูกต้อง เป็นกระแสที่ถูกต้อง พอมันเข้ากระแสความคิดที่ถูกต้อง การปฏิบัติก็จะไปได้ดี สติก็จะฉับไวปัญญาก็จะทำงานได้ดี แต่ถ้าหากว่าท่านมีอโยนิโสมนสิการวางจิตไม่ถูกต้อง คิดไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในกระแสของการปฏิบัติ สติก็ไม่ฉับไวสัมปชัญญะก็ตาม อะไรไม่ทัน การปฏิบัติมันก็จะหนัก ก็จะเหนื่อย ไม่มีความสุข ฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ วางจิตให้เป็นโยนิโสมนสิกา ใจมาอยู่ที่นี่เต็มร้อย ไม่ใช่มาแต่ตัว เพราะทางคณะบังคับมา ใจเราจะต้องมาอยู่ที่นี่กับตัวเรา การปฏิบัติจึงจะได้ผล เหมือนกับ คนที่ใจไม่เข้ากับ กระแสของเรื่องที่ทำทำอะไรมันก็ไม่ได้ผล เต็มที่ เหมือนกับลุงคนหนึ่งแกเดินไปตามถนนไปเจอ เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปทางเดียวกันก็เลยคัดทายกันคุยกันชอบอัธยาศัยเด็กหนุ่มก็ถามลุงว่ากำลังจะไปไหนลุงก็บอกว่าจะไปวัดฟังพระเทศ แล้วก็ถามหนุ่มคนนั้นว่ากำลังจะไปไหน หนุ่มก็บอกว่าจะไปเยี่ยมคู่มั่น วันนี้วันเกิดคู่มั่น เขาเตรียมอาหารไว้ต้อนรับไปพบหน้าคนรัก มีความสุขลุงก็บอกว่า ไปวัดด้วยกันก่อนไหมล่ะ เทศพระเทศดีเหลือเกินหนุ่มก็บอกว่าไม่หรอกครับ เพราะผมมีนัดกับว่าที่เจ้าสาวคู่มั่นลุงไปกับผมไหม จะได้ไปช่วย ให้ศีให้พรกับคู่มั่นผม และไปทานอาหารอร่อยอร่อย ที่เขาเตรียมไว้เลี้ยงวันนี้ ทางฝ่ายลุงก็บอกไม่หรอกเธอไปเถอะเราจะไปฝังเทศนุ่มคนนั้นก็แยกทางจากลุงไปคนละทางคนหนึ่งไปวัดเพื่อฝังเทศ คนหนึ่งไปบ้านครูมาน อลุงไปถึงวัดฟังพระเทศอยู่ใจมันก็วิ่งไปบ้าน อยากจะไปกับหนุ่มคนนั้นไปบ้านกูมัน รู้อย่างนี้ ไปกับเจ้าหนุ่มไปดูหน้าคู่มั่นว่าสวยขนาดไหนอาจจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยด้วย ไปที่นู่นน่าจะดีกว่ามาที่วัด ใจวิ่งตามดุ่มคนนั้นไป ในขณะที่นุ่มคนนั้นพอไปถึงบ้านคู่มันเห็นบรรยากาศแล้ว รู้อย่างนี้ไปวัดไปฟังเทศกระลุงสักดี ไม่มีอะไรตื่นเต้น ไปวัดกันจะได้ประโยชน์กว่า อยู่ที่บ้านคู่บ้านแต่ใจไปคิดถึงไปวัดลงตัวอยู่ที่วัด คิดว่าอาจจะไปกับพ่อหนุ่มไปบ้านคู่บ้านเขา ลงเอยสองคนก็ไม่ได้ประโยชน์ เต็มที่ จากที่อุตส่าห์ ไปวัดหรือไปบ้านครูมันเพราะใจคิดคนละเรื่อง กับเรื่องที่ตัวเองกำลังทำเราอยู่ที่นี่ห่วงแต่ที่วัด ห่วงแต่ที่บ้าน ห่วงแต่จะเช็คข่าวทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ โทรคุยกันกดอะไรเมสเซจส่งกันอยู่นั่นแหละ ก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อย จากการที่สละเวลามาอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นท่านจะต้องตัดปริโภค ความกังวลให้หมด นึกถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม เวลาจะไม่ล่วงไปอย่างไรประโยชน์ไร้คุณค่า ทำให้เต็มที่ ฟังคำสอนของวิปัสสนาจารย์ การสอนอารมณ์อย่างตั้งใจ ปฏิบัติอย่างมีสติมีสัมปชัญญะแม้วิทยากรจะมาพูดอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในกระแสของการปฏิบัติทำให้จิตตั้งมัน่นหรือถ้าท่านวิทยากรจะพูดออกไปนอกเรื่อง เราก็ดึงจิตมาตรงนี้ การดึงจิตมาไว้ตรงนี้ มาคิดให้มันถูกต้อง กับสถานการณ์สอดคล้องกับความเป็นจริง เราเรียกว่าโยนิโสมนสิกาโยนิโสแปลว่าถูกต้องมนสิการ แปลว่าแยกอาการคิด การคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ที่เรากำลังทำกำลังเป็นทำให้เกิดความสุข ที่เราเรียกว่าสันโดษคือการคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสันตุทิแปลว่าความพอใจ เราคิดให้สอดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเราจะมีความสุข ที่เรียกว่าสังโดษความเป็นจริงก็คือ เรามาอยู่ตรงนี้ มันมีเรื่องที่ดีงามเยอะแยะหมด หาไม่เจอ อยู่กับธรรมชาติสวนไผ่ดูต้นไม้ต้นไร่ นก น้ำ ธรรมชาติให้ความสงบ คิดให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงและชอบในสิ่งที่แวดล้อมที่มันมีมันเป็น มันคืออรัญญวาสีการมาอยู่ป่า เราเป็นคามาวาสีอยู่หอพักอยู่วัดมามากพอแล้ว เมื่อตัวเป็นอรัญวาสีมาอยู่ป่า ปรับใจให้เข้ากับการอยู่ป่า การปรับใจเป็นโยนิโสมนสิกาเกิดสันตุทิพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ทำท่านมีความสุข เือนกับ เป็นครูบาอาจารย์ไปสอน นิสิตนิสิตตั้งใจเรียนได้ความรู้ ได้ไอเดียใหม่ๆครูสอนก็มีความสุขจากการให้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทันที ไม่ต้องรอรับเงินเดือน ก็มีความสุข ในขณะที่ท่านปฏิบัติ จิตสงบธรรมชาติที่เป็นใจ ท่านมีความสุขทันที ไม่ต้องรอว่าได้ผ่านหรือไม่ได้คะแนนเท่าไหร่ เมื่อพระสิทธัตถะออกจากวังไปบวช ปฏิบัติธรรมหกปีก่อนตัดสรุปท่านอยู่ที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมวันหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมลังฉลา ใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ตัดสรุปวันเป็นเดือนหก กว่าจะมาถึงวันตัดสรุปเนี่ย จิตของพระองค์ในช่วงปฏิบัติ 6 ปี ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ พอใจกับความสุขสงบในป่า ไม่ได้วิ่งหาความสุขสนุกในพระราชวังที่ตัวเองเคยอยู่ พอใจกับอาหารที่ได้จากการใส่บาตรของญาติโยมชาวบ้าน ฉันอาหารได้มีกำลังปฏิบัติธรรมออกบวชวันแรกสองวันแรก ฉันไม่ได้เสวยไม่ได้ เพราะใจยังติดกับรสอร่อยของอาหารในวัง ตัวอยู่ในป่า แต่ความติดในรสอาหารรสอร่อย มันไม่สอดคล้องกับอาหารชาวป่า มันไปวิ่งไปหาอาหารชาววังฉะนั้นบินทบาทได้วันแรกๆเปิดอาหารใส่ปาก อาเจียนพุ่งเลยกินไม่ได้ ไม่อร่อยเหมือนกับอาหารที่สวยตอนเป็นเจ้าชายวิถีชีวิตนักบวชมันไม่สอดคล้องกับความอยากของเจ้าชายและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป ก็ล้มเหลว ต้องกลับเข้าวัง ไปหาอาหารอร่อยอร่อยรับประทาน แต่เจ้าชายสิทธัตถะท่านปรับความคิด ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ด้วยโยนิโสมนสิกา คือสอนตัวเอง ไม่มีใครสอน พวกเรายังโชคดีมี ครูบาอาจารย์มีวิปัสสนาจารย์มาสอน พระสิทธัตถะไม่มีใครสอน สอนตัวเองว่า สิทธัตถะ เมื่อเธอออกบวชใครขอให้ออกบวชหรือ ใครจ้างเหรอ ไม่มีออกบวชเพราะเลือกวิถีชีวิตนั้นบวชแล้วตอนนี้จะไปเรียกร้องอะไร จะไปแสวงหาอาหารอร่อยอร่อยได้อย่างไร เพราะเราเลือกวิถีชีวิตนี้เอง ถ้าทานอาหารชาวบ้านไปได้ ก็ปฏิบัติไม่สำเร็จอยู่ในป่าไม่ได้ต้องกลับวัง นั่นคือความล้มเหลว เธอจะล้มเหลว ถามตัวเองหรือว่าจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอยู่ที่นี่เลือกเอาถ้าต้องการความสำเร็จ ต้อง ทานอาหารชาวบ้านให้ได้ เพราะมันเป็นอาหารที่มี ตอนนี้มิฉะนั้นก็ตาย พระสิทธัตถะสอนตัวเองอย่างนี้แล้ว ว่าเราจะไม่กลับเข้าวัง ไปหาอาหารลดเลิกในวัง จะปฏิบัติอยู่ที่นี่ แม้จะไม่อร่อยก็ต้องเสวยต้องฉัน เพราะบอกตนเองอย่างนี้ด้วยโยนิโสมนสิการ คิดมันสอดคล้องกับความเป็นจริงลุกขึ้นได้อาหารอะไรมา เปิดใส่ปากเคี้ยวกลืนลงไปได้พอคำแรกลงไปในท้องมันลดเวทนา ลดความทุกข์ทำให้เห็นคุณค่าของอาหารจึงสวยได้ตลอดฉันได้ตลอด และมีสุขสันโดษในการอยู่ป่าในการปฏิบัติธรรมฉะนั้น การคิดที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริง คือโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยเพื่อหนุนแก่การปฏิบัติธรรม ถ้าท่านคิด ฝืน คิดแข็งข้อ คิดว่าไร้ประโยชน์ การปฏิบัติธรรมจะไม่มีผลมาก การคิดที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ คือโยนิโสมนสิกาปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ พระองค์ตรัสว่า โกจาจาหาโรสติสัมปชัญญะสัโยนิโสมนสิกาโรติสัวัจริยัน พระพุทธเจ้าถามเองว่าอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ แล้วก็ตอบเองวัจริยันควรตอบว่า โยนิโสมนสิกาโรติ โยนิโสมนสิกานี่แหละ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะถ้าลุงคนที่เล่ามา คิดถูกต้องเมื่อไปถึงวัด เขาจะไม่ใจลอยไปบ้าน คู่มั่นของหนุ่ม สติมันจะทำงานในการฟังเทศ ทันเสียงปัจจุบันของพระเทศ ใส่ใจกับเรื่องที่ทันเทศ เป็นสติ ความรู้ความเข้าใจหรือปัญญามันก็จะทำงานเป็นสัพพัญญะการคิดที่ถูกต้อง เป็นอาหารของสติสัมปัญญะ เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าจะไปเทศสอนใครเนี่ย สิ่งแรกพระองค์จะปรับ ความคิดด้วยโยนิโสมนสิกาให้เขาคิดถูกต้องก่อน จากนั้นก็อธิบายธรรมะเป็นกระแสเข้าไปสู่พระนิพพานสติสัมปชัญญะของผู้ฝัง ก็ทำงานเต็มที่ตามคันลองของโยนิโสมนสิกาจึงไม่แปลกเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาทำมาจากกับปวัตนสูตรพากระแสจิตของผู้ฟังเข้าสู่โยนิโสมนสิกาเจริญสติสัมปชัญญะ ตามกระแสพระธรรมเทศนาพอเทศจบ ท่านโอมทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะมีทั้งโยนิโสมนสิตา มีทั้งสติสัมปชัญญะจิตเข้าสู่วิถี ที่แยกขายในการดำเนินของปัญญาไม่ต้องใช้เวลานานเลยเพราะมันสอดคล้องระหว่างความคิดกับการปฏิบัติ ระหว่างความคิดกับความเป็นจริง ที่เป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา สิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เราไม่เห็น เพราะเราไปคิดฝืนให้มันเที่ยงเป็นสุขเป็นอากาศเราไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทาน มันก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขา โดยสรุปชีวิตคือขันห้าที่มีอุปาทานนั่นแหละเป็นทุกข์ อุปาทานคือคิดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คิดทวนกระแสแห่งสัจธรรมยึดให้มันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาทั้งทั้งที่ความเป็นจริง ทุกสิ่งมันเลื่อนไหลไปเป็นกระแส กระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราพายเรือไปในในแม่น้ำตามกระแสน้ำเราจะพายไม่เหนื่อยกระแสจะพยุงเราให้ไปในทิศทางที่ถึงประสงค์ ฉันใดสัจธรรมความจริงทั้งหลาย เป็นกระแสแห่งสัจธรรมถ้าเราวางจิตให้สอดคล้องกับกระแสแห่งสัจธรรม นั่นคือยถาภูตะญาณทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามกระแส เราก็ได้ปัญญาเป็นโชคเป็นลาภของท่านทั้งหลาย ที่มาอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้วิปัสสนาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ มาเป็นกัลยาณมิตร การปฏิบัติจะได้ผลมาก อยู่ที่ท่านวางจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ ไม่ต้องเรื่องมาก โยมถวายพระตาหารอย่างไรอะไรตอนไหน พอใจตามมียินดีตามได้ ไม่ต้องไปห่วงที่วัด ที่มหาวิทยาลัยหรือที่ไหนอย่าเป็นลุง หรือเด็กหนุ่มคนนั้น ตัวกับใจมันอยู่คนละที่ เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้ว เข้ากระแสของการปฏิบัติ ทั้งกาย และใจ ตัวอยู่ตรงนี้ กายอยู่ตรงนี้ ให้ใจอยู่ตรงนี้ด้วย นั่นคือ คิดสอดคล้องกับปัจจุบันขณะโยนิโสมนสิการ คิดอยู่กับปัจจุบัน เราก็จะปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติ สัมปชัญญะได้ จึงหวังว่า เรา ท่าน ทั้งหลาย จะได้ใช้ประโยชน์ ที่มหาวิทยาลัยได้ยุติการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่งท่านทั้งหลายมาที่นี่ ปฏิบัติให้ได้คุ้มกับเวลาที่เรา เอามาใช้ที่นี่ นั่นก็คือสิ่งที่จะมาเตือนสติท่านทั้งหลายว่าให้คิดเป็นทำใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการปฏิบัติ การคิดเป็นโยนิโสมนสิกาโยนิโสแปลแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ฉลาดคือ wise มนสิการคือ reflection reflect เราคิด เพราะฉะนั้น จะขอใช้เวลาช่วงท้ายเนี่ย พูดถึง wise reflection กับกับนิสิตที่ไม่ที่ภาษาไทยไม่แข็งแรงเป็นการสรุปเรื่องที่พูดมาในเวลาช่วงท้ายนี้ My dear students I am very pleased to be with you here to be a witness of your accumulation of wholesome action by means of practicing meditation under supervision, uh, uh supervision of the deputy dean of the faculty of Buddhist studies and his staff members under the good guidance of meditation masters. This is a good opportunity for you to accomplish the goal of Buddhist education. Buddhist education is not just a uh, theoretical studies in the classroom. It is a practical application of what you have learned in the classroom. Pariyatti and Patipatti. Pariyatti is a theoretical studies. Patipatti is a practical application of your education. In general university, you will have theoretical knowledge by means of study in the classroom. But at MCU, we encourage you to gain both theoretical and application and applied knowledge ปริยัติอ่าปฏิบัติ ah, theory and practice at the same time how now you see for yourself theoretical studies you have came in the classroom but here you have the practical application by means of meditation practice which is provided by the faculty. You will see that we give importance, emphasize the importance of this practice by participation of the executives and teaching members of the faculty. Even myself the director of the university want to encourage you and come here not to keep a thought to distract your thought, but to encourage your thought in practice. We want to give you the encouragement in meditation practice so that you can gain more from being here if you come here without full conviction of the benefit of meditation, you will lose opportunity of developing your mind. Because you don't see the benefit of meditation practice. You come here because it is compulsory subject. That's all. You, you want to get a good marks in your exam. You come because of you want something else. The degree or the the pass the, the good grade in your exam. In that case, if you think so, I would call it a yoniso manasika, unwise reflection. Unwise reflection is the hindrance of your meditation. If you reflect unwisely, your mind will go somewhere else. Your mind will become a wandering mind, back to the temple or to the university in Wat Noi. In that case, you want something else, not the calmness of your mind, not the, uh, not the concentration of your mind. You want to enjoy your life somewhere else. And you may have anxiety about outside education, uh, situation. For example, in your temple, in your home for the lay people, that is not contribute that does not contribute to your success in meditation practice. Unwise reflection is a hindrance to your meditation practice. Change your way of thinking. Tell yourself why you are here. You want to gain something, to get the full benefit of meditation practice. That's why you have to forget the outside world. Spend the whole time here with your body. When your body is here, your mind should be here. We call Tayakata Sati. Mindfulness of your bodily action mindfulness of your verbal action. Whatever you are doing, whatever you are speaking, be mindful of that thing. In that case, you adjust your mind to the present situation, being here and now. The same way that Prince Siddhartha before the enlightenment, he renounced the world, left the palace. Alone, he went to the jungle to live on the banks of the Nirantala river, meditate. Think about him on his first day of ordination. He just left a palace Yesterday, he lived in the palace, eat a delicious food. But when he become a wandering ascetic samana, become a monk, he cannot depend on the royal food in the palace. He went for alms round with the pata to gather food from the villages. You cannot, he cannot expect the good quality and good taste of the food. The first day, he took the food that he could not swallow. He vomited all the food out of his stomach. It's bad taste for him. So he reflected on his behavior. He taught himself why you could not eat the common food of the villages. When you come to stay in the forest, to be a monk here, you come because of someone force you to come here or bribe you to come here. No. You come on your own decision. You choose to be an ascetic, to practice meditation here. If you could not eat, either you die or Return to the palace as a failure. Make a choice. Siddhartha told himself that, no, I don't want to be a failure. I want to be a success, succeeding person, successful person. I will not go back to the palace. I will live here, try to attain the enlightenment under the trees here. He has reflected on his behavior, thinking about his goal of life. This is called Yoniso Manasika, wise reflection, teaching himself. Once he teaches himself and make a decision to remain in the forest and practice meditation here. He start eating food of the villages. Once he bite it, he followed the first bite, everything okay now. He can live in the jungle, in the forest, practice meditation till he attain the enlightenment. This is santuti or sando. To live in accordance with the situation allowed to you. If you are allowed to live here in the cold weather, you have to adjust yourself with your clothes and be content with the food offered by lay people in the morning. Be content with whatever you receive. It's a sanctity and you are happy. When your mind is calm and happy, you are ready to practice meditation. If there is an inner struggle in your mind, should I be here? Should I go back to the temple? Should I call someone? Then this is not possible. You are not allowed to return to the temple right now you are not allowed to make a phone call. Just forget it. Let it go. Clinging upon any idea which is in contrast with the reality is the source of suffering, upadana, attachment, clinging on. You're clinging on the idea of doing something else Beside practicing meditation is a source of your anxiety, it's a source of your agitation, and it's a hindrance of meditation. It is, it is uttaja, kukuja, anxiety, guilty complex, It's the one hindrance of your practice. So make a decision, resolution, resolution that once I'm here, it is a good opportunity for me to wholeheartedly practice meditation. I will have a taste of peace of my mind, something, because I don't want something else. I want to concentrate, meditate. There is no inner struggle in my mind. Inner struggle because I want to do something, but my body has to be here. Then it is a conflict in your mind. Once there is no conflict, you are here, your body is here, your mind is here. It is a peaceful settlement of your mind because of wise reflection, yoniso manasikara, then you will be happy. You will practice on wholeheartedly and have a taste of peace of life. And it will be the foundation of your life in the future. Once you have peace in your mind, you know how to develop peace of mind. You will know how to develop peace of your mind with other people to live in peace in society, to live in peace with nature, the trees, the water, animals, birds, you live with loving kindness, metta, and compassion, karuna. Then you adjust yourself to live in peace in the world, peace of your mind, peace in society, and peace with nature. That is the outcome of this education. You will never get it from your classroom. Peace in three, three levels you can find here. And the starting point is your thought, wise thinking w h i t e reflection so I wish you a success in your meditation practice because of your w h i t e reflection โยนิโสมนสิกาดังนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนา ทุกรูป ทุกท่าน ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอันเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ พรออมนาแห่งบุญกุศลนี้และคุณภาษีรัตนตรัย และอานุภาพขององค์พระประธานแห่งพุทธมณฑลพระศรีสาธยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพลวะปัจจัยอันโดยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย มีโยนิโสมนสิการมีสติสัมปชัญญะอาจสามารถในการปฏิบัติรุ่ล่วงไปด้วยดี โดยปราศจากนิวรณ์ทั้งปวงบรรลุถึงซึ่งสันติภาพภายในจิตใจ สันติภาพในสังคมและสันติภาพในธรรมชาติ มีความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลและนานเออ